Viljandi raadio. no tere jällegi siit siis. täna on kahekümne seitsmes jaanuar ja meie alustame oma kahekümne üheksanda saatega. aga Remi ja Kimo, rääkige siis enda tekst, mis te rääkida tahtsite. Pole veel välja mõelnud seda teksti, aga ma ei saa aru, miks sa nii vara juba seda küsid. aga räägi siis, et mis täna meil siin noortekeskuses toimub ja mis me siin teeme ja noortekeskuses siis minu teada toimub sünnipäev. jah ja., aga Kimo vanaks noortekeskus sai täna. seitseteist äkki? kuskil, kuskil lähedal. mingi kolmteist või? kolmteist sai jah. ma teadsin. jah. aga miks me täna siia oleme siis üldse tulnud? et teha saadet. okei okay okay.. aga kella, kell neliteist null null hakkab meil siis Tehnikatark ja praegu jätkab Columbia Scott Stewart ja Reason goes my heart beating Cause you are the reason please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean. last night. climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Cause I need you to see that you are the real. me to stop. stop miski toimub selge see, on kõhus liblikal ja õõnes sees. sajajalgne satiire teeb, mul selline tunne on. sinu ette ma värin üksi, astusin mind jätsid üksi, liigne julgus end kätte maksis, mul selline tunne on paare, täna öösel tema uusi plaane. Asti ja Reelika või Anne-Mai ja nii ma rüüpan ja pean siin jahti. täna öösel mul kõik teed on. Sindi raadio Mm-hmm. noortekeskuste tööga ja tutvustanud oma keskust Sõpruslinna infomessil. nüüd näete videos praegu tegutsevatest ringidest. kitsas on meil, kuidas küsimus ei ole? ei. no teie seal olete nuputa tegutsega. siia tõstetakse siis vastav. meil pole siin praegu ühtegi näidist olemas. siin programmis pannakse ta siis printerile vastavasse formaati ja, ja, ja siis pannakse see fail siis mälukaardiga pannakse printerisse. ja printeris siis hakata niimoodi kihki ja plastmassist seda keset või objekti asja välja printima tagasi, et printeril on see plastmassi oli, plastmass jookseb siis printeri peas, peasse ja, ja siis mööda telgi see pea jookseb niimoodi ja siis ehitab seda kiht-kiht niimoodi massi üles. valge hiiglaslik male, et suurendada Sindis noorte huvi selle vahva mängu vastu. pool aastat valmistasid Kaur Kasemaa ja Karl Hussar malendeid eh, Hiko Kivila käe all. nupud valmis, polnud veel 3D printerit. nii jäädvustati malendid kahel 3D-s looduspildil ja neid pilte saate vaadata minu tagaseinal. ülemise on teinud Kaur, alumise Karl Vinter jõudis meile eelmise aasta teisel poolel, et kõige kõrgema luku valmistamine võtab aega kuusteist tundi, oli ehmatus. aega läks, aga asja sai. kõik kolm, kolmkümmend kaks mustvalget malemit on sinival-, sinivalgel malelaual olemas. viimane valmis alles eelmisel nädalal. teeme aplausi selle vahva töö jaoks. demonstratsioonesinemist teevad Pärnu spordikooli tublimad noored valetajad. Rondo Mikko Pärnu maikoolist, vabariigi meister ja paljude hõbe ning pronksmedalit, medalite omanik. palun näita ennast. ja Romet Rebane Vaikuse koolist, Pärnumaa meister, palun näita ennast. 12 V. Got bottles, got weed, got my. I'm all the way. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. I'm all Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be. Won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Maybe if it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be. So won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be Cindy Roy Sindi Raadio. mis vajad, vaata mu autot, vaata mu maja, tulen nuusutama raha, kas see polegi, mis vajad? mehuks ma tulen ja lükkan kõik su väited ümber, mis jäänud külge, sest valedes sa kümbled ja käitlen ülbelt su ajudega rindel ning maailm, milles elad, enam polegi nii kindel. kui vinged vingerdad mu peossa, kui iga teoga su peenemaks leotan, kinniseon ja kindla tasku pakin, vastu su tahtmist unustan ja astun katki. vaata mu autot, vaata mu maja, tulen nuusutan mu see polegi, mis vajad, vaata mu autot, vaata mu maja, tule nutsuta mu rahaga, see polegi, mis vajad. mehuks, kes sa Fresh. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be. Sindi raadio to. So call it what you want, yeah, call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah, call it what you want to. All my flowers grew back as thorns. Windows boarded up after the storm. He built a coming up as kings They fade to nothing when I look at him And I know I make the same mistakes every time Bridges burn, I never learn At least I did one thing right I did one thing right I'm laughing with my love, making forts undercover Trust him like a brother, yeah, you know I did one thing right Starry eyes sparking up my darkest To call it what you want, yeah, call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. To call it what you want, yeah, call it what you want to. I want to wear his initial on a chain round my neck, chain round my neck. Not because he owns me, but because he really knows me which is more than they can say. I, I recall late November, holding my breath slowly. I said, You don't need to save me, but would you run away with me? Yeah, my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here. Sindi raadio side. I said I'll think about it. I said I'll think about it. And you owned me for real in the loudness. As we were screaming at 5 a.m. in the morning. You told me come away with me, don't fight it. I said I'll think about it. I said I'll think about it. I said I'll think about it. I said I'll think about it. Jennifer Lawrence, who am I? I said I think about it. I said I think about it. I said I think about it. I said I think about it. And I know that I'm small, Christmas tree so Sindi raadio. nüüd on meil jõudnud siia stuudiosse siis äh, Paikuse noortekeskuse juhataja Marika Valter, tere hommikust! Äh, kuidas äh, üldse teile tänane üritus on senini meeldinud? no tänane üritus on täis üllatusi olnud, et väga äge kõik see muusikaline algus, noorte poolt kokku pandud videoklipp kogu e e Sindi Anki tegevustest, see on tegelikult täiesti äh, papustav olnud, et ma sain nii palju teada, mida me ennem ei teadnud. ma olen natuke isegi kade Sindi peale, <laughs> sest teil on kõik nii äge siin. aga millistes koolides olete üldse käinud või õppinud? mina äh, mina olen äh, käinud äh, suuremas jaos Pärnus, Koidula gümnaasiumis. kõrgkooli ma lõpetasin Pärnus, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ja rohkem siukseid koole nagu ei olegi olnud väga aga millise eriala olete omandanud mm.? vot eriala poole pealt on päris põnev, et ma ei ole kunagi õppinud noorsootööd ega sotsiaalvaldkonda, mina lõpetasin tegelikult äh, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ärijuhtimise valdkonna ja täitsa hoopis majanduse taustaga. kuidas sattusite noorsootööle? see on väga hea küsimus mm äh, siin peaks suure aitäh ütlema ilmselt Sindi äh, Angi kauaaegsele kitarrijuhendajale Katile <laughs> kes enne mind oli Paikuse äh, noortekeskuse juhataja. ja see oli aastal kaks tuhat üksteist, kus ta äh, ühel toredal sündmusel Paikusel mind märkas ja ütles, et, et kas ma tuleksin ja aitaksin eest vedada noortevolikogu loomist äh, ja siis ma selle pisikese näpu talle andsingi ja, ja nii nagu üks hea ingel, ta võttis sellest näpust ja <laughs> <laughs> ja, ja nüüd ma olen seal nagu kogu täis oma suure kerega seal, et, et <laughs> sealt alates ma olen nagu noorsootöösse niiviisi sattunud, kuigi tõsi, kaks tuhat kaheksa oli tegelikult esimene periood, kus ma hakkasin tegelema noorteprojektidega, kaks tuhat kümme oli selline vahva organisatsioon Pärnumaal nagu Sina noored ehk ma ei mäleta, mis ta oli, Sina noored ja et äh, ja vot see, seda oli mul au tegelikult ka koordineerida just Pärnumaal, seal olid ka väga ägedad noored koos, aga Päikus oli jah, kaks tuhat üksteist sattusin. mis selles töös kõige rohkem meeldib? noored <laughs> noored, absoluutselt, see, see siiras rõõm ja äh, ja, ja see, kuidas aeg lendab, ma hakkan nüüd nagu vanainimese juttu rääkima, et sa ei pane tähelegi, et sa iga päevaga vanemaks muutud, et ühel hetkel see pisikene pudimum on kasvanud äh, siukseks äh, igavesti ägedaks nooreks ja siis ühel hetkel avastad, et see noor on, on saanud ise juba ühel hetkel pere ja siis tuleb sul linna peal vastu ja ja ütleb, et äh, tead, oli, mis oli, et sa peidistasid mind väiksest peast küll, aga tegelikult see läks kõik asjaette, et nüüd ma saan sellest kõigest aru, et, <laughs> et see on nagu nii vahva, seda arengut vaata, noorte arengut, see on nii mõnus mis on ANK juhatajana kõige raskemad momendid? Äh, kõige raskemad momendid, äh, kõige raskemad momendid on, äh, on leida head noorsootöötajat. see on kõige raskem muu on, muu on üleelatav, aga leida just selline noorsootöötaja, kes armastaks noori ja keda noored võtavad omaks, keda aktsepteeritakse, keda usaldatakse. et et neid inimesi on vähe ja see on kõige raskem leida neid just õigeid. aga mis, milline oleks äh, tulevikus noort, ideaalne noortekeskus? seda peaks küsima noorte käest, sest noortekeskus saab ainult eksisteerida äh, vastavalt sellele, kuidas äh, Äh, kui noored käivad keskuses, ehk siis tegelikult need muutused tulevad kõik noortelt endalt, need on nende sisendid, meie peame nendest lähtuma, kui noored ütlevad, et me tahame, äh, nüüd me tahame muutuda nii, siis meie peame niiviisi ka kaasa minema. et, äh, et meie võime raiduda nii, nagu vanasti olid, aga siis noori meil ei tule, ehk siis tegelikult mina suunaksin selle küsimuse noortele ja küsiksin, mida me ka tegelikult teeme, iga-aastaselt küsime alati, alati, alati, mis te tahate, et me teeksime teistmoodi, mis on need, mis teid nagu huvitaksid. et jah aga lõpetuseks siis väike kingitus Sindi Noortekeskuse oh, poolt, siis see on meie aastaraam-, eelmise aasta aastaraamat. aga suur, suur aitäh siis saatesse tulemast. ja olgu. Sindi raadio Cross my heart, hope to die to my lover. I'd never lie. be true I swear I'll try In the end, it's him and I He's got his head, I'm on my mind We got that love, the crazy kind I am his and he 65 speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died, yeah. Uh, got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my. <laughs> Crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? incense. This shit, it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had a million dollars, it was down to 10 cents. She would be down for whatever, never gotta convince. You know? Hope to die to my lover, I'd never lie. I to be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm out my mind. We got that love, the crazy kind. I am here. only one who gets me. I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that dang dang. If anyone goes there, the and collected. She keeps her composure and she gon' ride for me until this thing over. We do drugs together together, fuck up clubs together, and we both go crazy if we was to sever. You know, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gonna keep getting rich, you know. Cross my heart, uh. hope to die to my lover. I'd never lie, said be true. I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm out my mind. We got that love, the crazy kind. I am his. I, him and Mob and get money, get high with hey. you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you. Cross my yeah. heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am kell on saanud kolmteist seitseteist ja nüüd on võimalik ka vaadata seda videot, mida võib-olla enne kaamerast oli näha natukene, on võimalik nüüd kuulata ja vaadata, ehk siis meie ringidest videot. ehk siis äh, nautige kindlasti seda, et see tuleb väga lahe video. aga suur aitäh, et äh, olite selle kontserti ajal meiega, aga raadiosaade muidugi jätkub. aga praegu siis äh, vaatame videot. Sindi raadio. Sindi avatud noortekeskus asutati esimesel novembril kaks tuhat neli ja kahekümne kaheksandal jaanuaril kaks tuhat viis oli pidulik avamine Sindi linnavalitsuse keldri korrusel. neljateistkümnendal oktoobril kaks tuhat viis saime ruumid Sindi raudteejaama esimesel korrusel. avamisele tuli tollane maavanem Toomas Kivimägi, kuna olime Pärnumaa teine noortekeskus. meil töötab täiskohaga keskuse asutaja ja juhataja Helle Vent ning kaks poole kohaga noorsootöötajat Maili Isand ja Liidia Pihkus. lisaks on üheksa lepinguga ringijuhendajat. külastajaid on peamajas keskmiselt kolmkümmend õpilast päevas. lisaks majast väljaspool toimuvad ringid nagu automodelis ja kolmekümne tüdrukuga võimlemisring. on kitarri, arvutigraafika, lauamängude, kunsti, trummi, matka ja keraamikaring. projekti põhiliselt töötab foto- ja kokandusring. noored ise viivad läbi raadioringi. keskuses on piljard, televiisor, õhuoki, muusikakeskus, PlayStation, lauatennis lauajalgpall, klaver, trummikomplekt, süntesaator, kitarrid, keraamikahi ja keder. arvutid arvutigraafikale, 3D printer, skänner, video, projektor ja kaasas kantav ekraan ja muidugi märgimasin. matkaringile on selja- ja magamiskotid, telgid, ronimiseks kassid, hiivrid ja nii edasi. noortekeskuse projektidega varaaik jaamprojektidega on ostetud enamus kallimatest vahenditest ja kaheteist koma viie meetri kõrgune negatiivse kaldega ronimissein ning enamus Sindi skatepargi elementidest. on kööginurk, kus noored saavad endale süüa valmistada ja kus viiakse läbi kakandusringi. osaleme algusest peale talvel, teeme ära töötab 4H klubi Sindila, mis annab noortele suuri valikuvõimalusi. meie juures on teinud ÜKT päevi alaealiste asjade komisjoni poolt saadetud noored. oodatud on kevad, suve, sügis ja talvelaadid, matkad, teatrikülastused, erinevad võistlused, teised noortekeskuste külastamine ja nendega koos organiseeritud käinud Soomes tutvumas Helsingi noortekeskuste tööga ja tutvustanud oma keskust Sõpruslinna infomessil. nüüd näete videosid praegu tegutsevatest ringidest. kitsas on meil, mida tahab vanatada. kuidas siis bussijuht ei ela? ei. kui ma tulen bussiga, siis kannab bussijuht. kuule, teie seal ärge tukkuge ja tegutsege onju. Даво. Enam distansiya Meni bak şu tutarı için ilk böyle var. Ülke. Şakayı çekeyim. Mõtleme, et vangi, mis sa kausi välja. sinu on olemas oli üks aga see on selle kohta. see on nii selle peale ulatuma. hea näe. ja sina, ta ei olnud seda, kuidas, kus juhti eraldada. bir katkıdadır. liikuma panna ja loomi ja siis saab, siis saab juukseid, liikseid teha ja nii on kadunud kusagilt tunnist veel. noh, selline, saab juukseid teha. selliseid asju ja nii edasi ja nii edasi. vallase või lilla sul sinine ka võimalus, kas sa? 3D printer jaoks kõigepealt pannakse valmis tehtud programmi. siia tõstetakse siis vastav. meil pole siin praegu ühtegi näidist olemas, aga siin programmis pannakse ta siis printerile vastavasse formaati. ja, ja, ja siis pannakse see fail siis mälukaardiga pannakse printerisse ja print, siis hakkab ta niimoodi kiht kihi haaval plastmast eset või objekti või asja välja printima. taga seal printeril on sihuke plastmassi rull, seal see plastmass jookseb siis printeri peas, peasse ja, ja, ja siis mööda telgi see pea jookseb niimoodi ja siis ehitab seda kiht kihilt niimoodi seda asja üles. linn Lätis ja teine rada on ehitatud Limbasisse. ja mis aastal alustasite automodellismiga ise? mina alustasin, ma ei teagi täpselt, see on tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa vist oli. Artur Randalt ilmus üks väike brošüür, auto, juhtraja automudelid, oma poisid olid siis veel alles väikesed ja et sellest, sellest võib lugeda nagu alguse. Kosinti ma tulin kuskil enne kahe tuhandendat aastat ja, ja kirjutus näitab, et mingi seitseteist aastat tagasi ma alustasin Sindis selle, Sindi keskkoolis tollal äh, tehnikaringi juhendamisega, nii et siis kaks tuhat üks, kaks tuhat umbes sellel ajal äh, sai sind, minu poolt Sindisse alustatud. Nõukogude ajal tegeles selle asjaga Sindis Paul Aaro näitab veel võimalusi, siis ongi istu- võimalus. kas hakkame nüüd asju otsima, võtame kõigepealt suured ja siis pisikesed. kuidas sul on, mis sina arvad? tõstame selle täpi lähemale ka. mul vajub ka suu lahti nende lihtide peale, need on tõesti nagu mm -hmm.. oota, ma liigutan nüüd käbi sulle lähemale. see telefon natuke allapoolele. tõmbame siia käbi nagu looduseski hästi palju okkaid ja katsume üldse siin pildi peale saada. tööga käbi. kui on võimalus, võta terve käbi. pilt. võta noh muutmist midagi, mis sa muudad, räägi meile ka. see on nii aega. mis sa tegid praegu? olid lühemalt nudu siin on präänik. Kaardile ka üks käbi, präänik käbi paluks mulle ka siia. teate, mismoodi? nüüd, kui ma liigun, enda vastu ei lase, enda vastu ei lase, nüüd loobin liikumiskeeru tegutsenud aasta ja mõned kuud. selle aja sees on tehtud meil kakskümmend seitse saadet ja neid tuleb alati iga laupäev saated on muidugi põhilised. raadio on andnud mulle teha helitehnikatega pistmist ja siis saada enesekindlust inimeste ees olla. elus midagi muud teha, mitte ainult kodus passi tarvutidega. tegeleda millegi huvitavaga. Sindi raadio on mulle andnud julgust esineda ja andnud võimaluse õppida uut sorti tehnikat see on muide väga, väga, väga, väga hea küsimus, kui ma nüüd, mis ta võis olla, ta võis olla isegi, oota, praegu on ju kaks kaksteist, eks ole. ma usun, et sellest on üle kümne aasta küll juba tagasi. ma mõtlen seda lööki. seda on ju. aga noh, iseenesest see on, see on ju kasu, kas, kasulik asi, ega noh sellepärast, et ega trummi ja rütmilise mängimisel on väga-väga lai ala, arvestades sellega, et et ega siis trummimäng pole ainult komplekti. raadio. nii, aga räägime siis natukene asjast ka. räägime Kauriga, mida täna siin sünnipäeval, mis sulle siin kõige rohkem meeldinud on ja mida sa siin üldse teinud oled ja kes selle asja üldse välja mõtles, et pidada ja kes siin käinud on ja ehm, see asi siis täna toimus siin natukene Eesti sada vaba sünnipäeva raames et äh, põhimõtteliselt välja mõtles ikka juhataja noortekeskus koostöös ja muidugi noorteaktiiviga. Äh, et selle toimus näiteks viktoriin toimus, veebiviktoriin, hiljem äh, polnud kuulnudki sihukest asjast, aga lo-, või no õigemini praegu te näete videos, näete siis uut malelauda, mis selle päeva jaoks siis tehti ja kus seal praegu vist mäng toimub, toimub yeah. mäng, toimub mäng. et kindlasti nägite ka juba proffide mängu, aga nüüd ongi õige aeg Äh, välja loosida meie auhind. Äh, selleks on siis äh, õigemini loosi võitja, paneme siin selle tööle, loosiratas keerleb, ma natuke lasen heli ka siia, seda ei kuulda. ja kes tuleb ja kes tuleb? Edvin Eiland on võitja, palju õnne uh!! aga räägi siis asjast, et kes, mis loos üldse toimus? Äh, toimus siis viktoriin, et äh, jah, et oli väga mõned küsimused. Äh, et see oli väga lahe. aga räägi nüüd. et see võitja täiesti juhuslikult, Mattias, sa võid kinnitada ja kinnitab. see võitja ja selle ütleme pärast välja ka loosiga, aga või äkki teeme pärast uu-, ei no me ei saa uut loosi teha, me loosime välja <laughs> aga rääki siis, Kaur, meile sellest äh, noorte aktiivigrupist. oh, ma juba rääkisin sellest eelmine kord, nii okei okay,, tunnus ma lause, teeme koos või midagi sellist oli, president Kaur Kasemaa, aplaus äh,. liikmed äh, Mattias Puht äh,, Kimo Varik, Remi Metsmaa, Kimo äh,, kes seal veel oli, Fred Ussar ja kõik äh, soovijad on äh, oodatud. aga praegu siis jätkab äh, The Water Girl It's Raining Sindi raadio It's a place that usun ja voodis unetuna kella vaatan taas. kas täna õhtul tõesti kohtan sind ma? üks mõte peas mul keerleb, rahutuks mind teeb. su südamesse pole võtit leidnud veel. sa ainult teadma pead, et valinud ma sind. miks on siis nii, et aina väldid sa mind? miks on siis nii, et aina väldid sa mind? unustanud oled hetked need, mis südames ja meeles kallid hoidsime. ei saa raadio. It was not long ago when we sat by the phone.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 Need siis järjest kõrva talle sosistasin ta pööras, külmalt ta pööras ja ütles ei. meie kohtumisest möödusid paar kuud. olin endamisi pikalt juurelnud, kuni lõpuks jälle ristusid me teed. olin kindlam endas veel, küll ta seekord sama viga enam ei tee, et annaks hinde ainult raamatukaanele. olin täpselt iga sõna harjutanud veel ta vastas julmalt, ta vastas ja ütles ei. ma sinusugust seiklust ei vaja. Sindi raadio. oli hämar tuba paksult rahvast täis seal iga teine õnnelikum näis. kuni silmanurgas ähvatus mul käis ja mu süda seisma jäi. nii ta peale takerdus mu põletav pilk, oma mõtteid, sõnu, lauseteks sidusin. Need siis järjest kõrva talle sosistasin, kuid ta pööras külmalt, ta pööras ja ütles. kohtumisest möödusid paar kuud. olin endamisi pikalt murelnud. loe nüüd ette, kas ei pääse vigaks esikoha siis kõige äh, tervislikuma kooli otsimisel. nii, kõik kuulavad, tehke järgi esimese koha RMK sada ja kolmanda koha ka samal võistlusel, kaks kohta ühel võistlusel ühesõnaga. ja siis, äh, ja siis tegelikult neid teisi väiksemaid on veel, mida me no mida ma räägin, no mida ma räägin, ma ütlen, meil ringid juhendatud niimoodi, et lihtsalt kukub pika. nii, palju õnne, allakene. Leia ikka aega meie juurde tulla, hea, et tema üks laps vähemalt on meil siin väga isegi aktiivis ja teine laps käib ka esinemas, kui vähegi aega saab, sest ta oskab kõiki asju. oota, ma jätan sulle välja, sest ilmselt tahetakse sinust veel seal vist rohkem ka pilte teha aga minu arust alternatiivid tulevad selle taustal. jah, see on väga hea taust, jah, seda ma olen ka märganud, et see on, ma tulen eest ära. nii, tehke siis et kui Gerda, kui sa Gerdast ka selle tõusta pilti tahad, siis Gerda kindlasti on nõus praegu korraks hetkeks tagasi tulema, sest sutsti, Gerdakene, palun tule, e, tule. ja ma siis, et teised kannatavad ilusti ja vaatavad, et kunagi oleme meie ka nii tublid, et meid pildistatakse <laughs> need, kes ei saa ja, ja ma ei tea, kui ma teile kõik poisid võtan, siis äkki Kottini paneb praegu ette. et teie olete üle, teie olete meil ikka kõige tähtsamad külalised. nii, no kas võtan need, need poisid ka veel, need teie kõige tähtsamad külalised sinna selle taustale või? sinu valik, jah. aa, no võtame siis, sest teised on kõik nõus. <clears throat> no tulge, võta, võta just see kaasa, ma võtan see välja no tul-, ja see, see väljapoole siis, kui sa kotiga tuled, eks. nii, mõlemad ikka, mõlemad, mida, kotti ei taha, hea küll, jah, võta nüüd selle. teistpidi keeras. jaa, ja, ja pilgud üles ja, nii. jah, päris hea, aitäh. tublit poiss, aitäh teile. siin selgub üht-teist sellist tõde kuidas tuleks asju ajada. ja nüüd ma tean küll, keda mul on. ahah, nüüd on õieti, nii. Äh, siis tänase päeva, äh, siis nüüd on, nüüd on kaks noormeest. ma kutsuks nad korraga siia, äh, Kauri ja Karli, Karli ja Kauri, kutsun korraga, nii. muidugi ei saa, muidugi ei saa üle ega mööda sellest, et Kauril on siin koguni kaks tippu kaks, kaks tunnistust sellest, et antud meie noorteaktiivi presidendile aplaus. kaks tuhat seitseteist aasta kalendri ja aastaraamatu valmimise eestvedamise eest. ja teises on siis äh, Kaur Kasema arvutigraafikas EV sada raames valminud hiigelmaletite valmistaja, aplaus nii et, et Kaarile suur koorem kingitusi ja kaks. suur tänu sulle. nii, aga nüüd Karli juurde. nii, vähe sellest, et Karl oli täna väga silmatorkava ameti peal. mida tema tegi? juhendas, kõigepealt kutsus kõiki sisse ilusti. Eh, külalisi ja siis no Karl, siis Karl on meil tegelikult julge poiss, nii, aga Karl on ka üks, kes tegi koos, Karl on üks nendest, kes tegigi neid hiigelvanemate ka, nii et aplaus Karlile. oh jaa, kõva, nii ja nüüd võtke, kas, kas selle, kuna see hiigel äh,, ma olen, tegemine oli siiski selline töö, et kas te võtate ainult need kätte. et teeme teist ka siis, jah, ma hoian teie kotikesi siis pärast ajaga sega. me jäädvustame ajalugu, noortekeskuse ajalugu. nii, palun. <laughs> ei, võtasin ka Kauri oma. nii, edasi. nüüd eh, me valisime ka sellise kõige kõige aktiivsema lapsevanema, kes, kes on tegelikult tänu kellele näiteks, kes on käinud varem meie muusikaruumis ja kui ta nüüd vaatab sisse, siis järsku seal on pool ruumi. kuidas see sai juhtuda? no kuidas muidu, kui Kauri ema, kes töötab, Inga Toht, töötab äh, Keskraamatukogus ja tema oli nõus kohe, sest meil on tegelikult riiulid, kõik olid raamatuid täis nii nagu oli toodud, niimoodi me ilusti nad panime, tema tuli ja kõik süstematiseeris ära, aga üks riiul oli meil seal muusikaruumis. tema ütles, kas ma seda ka tohin. ma ütlesin, et no muidugi tohid. Läks sinna, siis tuli välja, et tagant on hoopis see katkis riiul ja lõppkokkuvõttes, rahuldaks ka lõpuks appi ah, muidugi, lõppkokkuvõttes nemad nihutasid selle riiuli vastu seina, kõik ülejäänud asjad panid niimoodi, et Kaur näitas, et vaadake, enne oli selline kast, aga nüüd on selline kast. ja mina küll ütlesin, et ruumalad äkki on sama, aga üks on kõrguses. oli nii, kus see Kaur on? oli nii, oli nii? oli, oli, oli, oli tähendab, et ma niimoodi ütlesin, et tegelikult, et, et Kaur aitas ka selle, sellele, et, et ruumi kokku hoida ja praegu Mm, äh, see kitarriõpetaja ja siis trummiõpetaja on väga tänulikud. nii, nii et, et Inga Topp äh, kui vabatahtlik, meie vabatahtlik. suur tänu. Inga on ka seda väärtatud ja mine aga pildistatakse siin ka vabatahtlikke, vabatahtlikkus on praegu selline tähtis asi sa oled ka rõõmsama näoga olnud, palun ei tee. ma kõlistan teda natuke. oskan ise ka. aitäh, aitäh ja nüüd ainukene Tori valla noortekeskus, kes oli nõus meile täna tulema külla ja kes alati tuleb meile külla ja kes alati kutsub meid külla. no kes need olid? mis noortekeskus? Paikuse, no loomulikult Paikuse noortekeskus, Panoke, nii, palun, palun, palun, Aafrika. Maarika, Maarika, mine sina vastu seina, sa oled ainukene sõber, kes tuleb ka laupäeval välja tööle. no mis mina siis panen? pööra sina läigid. tead, ma ei pannud seda. see, see läigib, ei see, aga see läigibki, vot see on nende viga muide, me ei markanud sinuga pilti, kus me oleme mingisuguse karuga või mingisuguse. Oh, oh, aa, ma tean, see oli orav. orav oli, oota, oota, oota, Marika. Ah, aga see oli karu, ma tean, orav. jah, sul oli siuke ilus. Nonii, ja nüüd, nüüd oli meil täna siin abiks ka kaks meie ringi juhendajat. ja võtame siis kõigepealt veel selle Heiko, kes, kus see Heiko on? no jah, tule siiapoole, Heigo Käkk. Heigo on siis see mees, kes suutis eelmine nädal endale veidi viga teha, otsustas, et kas kannatan ära või ei kannata, kui. see nädal. see on veel see nädal jah, mõni päev tagasi. ma ei ole kingitust öelnud, ma olen palgaline. ja täpselt, ma tean, ma tean sellest just, just, just, vaata, siia peale on, aga, aga siia peale on kirjutatud, et arvutigraafikas EV sada raames valminud hiigelvale juhendaja. selle eest sa said, ega muidu poleks sulle midagi andnud. aga, aga kes veel ei tea, siis äh, Sindi noortekeskuse juhendajaid on tabanud mingisugune eriline mm, jõud, negatiivne jõud, nii et, et meie meie trummiringi juhendaja murdis oma jalaluu kuskil kolm nädalat tagasi kahest kohast katki selle suure libe taga ja siis nüüd siis see nädal siis on Eiko ja ootame siis, kes on järgmine. <laughs> tule Eiko siia sinna alla. jah, pane Maidi käsi siis selja taha või jäta välja, kuidas soovid. jäta ikka nägu. töövõidu. ja see, see, see läigib jah, see on selles selle viga. ei jää peale, mõnel jääb kergeks. pane rinna peal. ka sulle niimoodi. mõnel läheb kergeks. ma panengi näide, ei pane. niimoodi baseerib, näed, mis kõik teada saab siis siin. nii, nüüd siis täna oli meil ka väga tubli ringijuhendaja Mihhail Soorin kohal. tema, tule Mihhail siia. tema tema on meil väga palju aastaid tööl juba. kui palju, kas sa ise mäletad? kümne ringis, nii. ja, ja mille poolest tema on veel eriti kuulus, et siis, kui jaapanlased käisid meil siin, kui Jaapani, kui Jaapani suursaadik käis meil siin, siis meie poisid mängisid kood. ja, ja vaata, kui kaua see, see Jaapani suursaadik vaatas seda mängu. et, et, et Miša juhendab, mitte, ta kabes on nad Kabes oli kunagi Sindi noortekeskus maakonna parim. aga nüüd praeguse, vaat kõik need teised asjad on natukene seda asja, seda suurt huvi vähendanud, aga, aga selles äh, laulumängude ringis on alati palju osalejaid, sellepärast et juhendaja on tubli. kuidas juhendaja, nii lapsed, on ju nii? täpselt, palju õnne. nii, ja nüüd siis ma palun ka kaks oma töötajat. Alli ja Liidia, kes ei tea, et õige nimi on Alli, Liidia ja Maili. et suur tänu teile, nende töö on alati selline märkamatu, aga ilma, aga, aga ilma nendeta. nii et suur-suur tänu teile, ma vaatan. lasid ise tööd. ja kusagil meid ei ole, sest suvi on liiga soojaks jäänud. I'm. kuskil saabub hommik ja nii või naa. Sindi raadio the strange low People that we don't know I remember we left a life that's ordinary from the start We look for stranger things me chance for a run to the ocean, run away as fast as you can from Sindi raadio. tänaseks on siis äh, üritus siin lõppenud, Ank kolmteist äh, juubel või no, või no tegelikult mitte juubel. Äh, Normi, kuidas sulle tänane üritus meeldis? väga meeldis. tõmba mikrofon ka lähemale. väga hästi meeldis. mis sulle siis täna kõige rohkem meeldis? auhinnad <laughs> auhinnad, no mis auhindu sa said, räägi? ma ei saanud ühtegi <laughs> siis see meeldis kõige rohkem jah? jah yeah mm. -hmm. aga praegu on kaamerapildis näha siis, kuidas äh, tordi söömine veel lõpeb, et äh, tükid on, on vist kõik otsas juba jah? jah, kõik on otsas oh,. ei saanudki teist, et väga maitsev to tort oli. Äh, tead, mis, mis seal sees oli, räägi. no igasugust oli seal, seal oli no vaarikaid, banaan, vahukoor, toorjuustu vahukoor. toorjuustu. biskviit ka, martsipan oli peal vist. oh, okei okay. <laughs> see kõlab väga maitsvalt aga mm, räägime siis natukene Messengerist ja näiteks äh, räägime, kuidas teha nii, et teised ei näeks, et sa oled Messengeri sisse logitud. näiteks üks põhjus on see, et äh, Messenger pakub võimalust kasutada näha kontaktide staatust ja annab sulle teada, kui mõni neist parasjagu rakendus kasutamas ehk aktiivne. kui sa ei taha, et teised täpselt teaks, mis hetkel sa Messengeri kasutad, siis on see võimalik infoga ära peita. Androidiga telefoni puhul on sul tarvis minna sätete lehel klikates üleval paremas nurgas profiilipildile, kohe esimese valiku ongi ab-, abipeil, no ei oska öelda, no ikka inglise keel ikka lonkab. okei okay,, ja siis lähed sinna ja mille alt on su võime ka aktiivse olekuga kuvamine välja lülitada. et jah, selleks äh, oligi. aga räägime juba natukene mõne hetke pärast veel sellest äh, Messengerist. Sindi raadio When the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love holding me like this. Poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound. try all over again. When I love. It was almost love. It was almost love. Sindi Raadio. räägime veel siis natukene tänasest päevast, mis täna toimus ja mis, äh, no ja mis toimus. Äh, Remi, äh, nii, oota, mis ma sult küsida võiks, mis, ei, seda ma küsisin juba, millega sina täna tegelesid siis, räägi mina või, mina tegelesin siis, aitasin Matist raadioga. oo, tubli. ja aitasin kookida. muidugi mina tegin suurema osa ja krediidi sai kõik teised. nii, nüüd saan jätkata. Mik-, mikrofonil sai patareid tühjaks. jah, patareid on tühjad. väga hea uudis. aga näe, meil on laheda juhtunud mikrofonid, nii et me saame <laughs> me saame käia siin ringi äh,. nii, oota, aga pärast juba võib-olla teeme veel siin nat natuke intervjuusid ja käime natuke ringi, kui oleme patareid ära vahetanud. Sindi raadio <laughs> aga unustasin seda ka öelda, et meid on nüüd võimalik näha videoga ehk äh, jah, äh, ennem oli siis võimalik äh, eesruumi näha, aga nüüd on muidugi võimalik ka meid stuudios näha. aga praegu Ed Sheeran Perfect. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. between my arms Barefoot on the grass We're listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own kiss, but are so castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me. dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him. And I know I make the same mistakes every time bridges burn. I never learn, at least I did one thing right. I did one thing which more than I can say. I Sindi raadio. ja oleme nüüd tagasi, ei ole enam patareid tühjad, nüüd oleme täiesti laetud. <laughs> ja on jõudnud jällegi kätte aeg, kus see kurb otsus, me lõpetame saate ära aga ainult tänaseks, kell on äh, neliteist nelikümmend kolm ja kõik on siin lõppenud. Äh, veel viimased koristused käivad, nii Remi, sinu tervitus või mis äh, head aega sõnad, ütleme nii nautige enda ülejäänud päeva <laughs> et jah, et äh, ilus äh, kontsert, meil on tegelikult kontsertit nagu väga ei olnudki, aga see pidu, pidu, pidu oli väga lahe. Äh, vaatasime siis videot ja jah, ja seda videot on pärast võimalik vaadata ka Sindi raadio Youtube'ist. ma peakski selle nüüd üles laadima panema, et kindlasti minge tšekake, see saab, see video oli väga lahe okay no Remi, räägi, mis sa sellest videost arvasid, olid sa ka mõne äh, ringi peal või? ma olin jah, ma olin päris mitme klipi peal ka. üks, kaks, kolm, neli, ma ei tea, palju sul, palju sa olid seal üldse? kitarri omas mm. olin ka. ja minu mikrofon läks vist korraks välja, aga korraks läks. korraks läks välja ja oleme ikkagi tagasi ja ikka tehnilised vipurised jätkuvad, aga see on äh, järgmise kolla, kor-, korrani. suur aitäh, et olite täna meiega ja minu poolt äh, head äh, nädala lõppu. Äh, tšau. Sindi raadio